O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير tongga yetdik va Allohning butun mulki ham tongga yetdi. Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz shiriksiz zotdir mulk ham hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodirdir robbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm va khayra ma ba'da ba'dahu وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اي الله من sendan bu kundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. Bu kundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga dozzah hamda qabr azobidan panoh bergin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البراحا assalomu alaykum aziz mu'min va mu'minalar juma ayyomingiz muborak bo'lsin dasturni har doimgidek nusratulloh va yahyo hikmatiylar olib borishadi assalomu alaykum aziz birodarlar bugun biz rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan quyosh nurini sochgan eng yaxshi kunda turibmiz shundaymi yahyo aka albatta Bu kunda biz musulmonlar g'usl qilib poklanamiz va juma namoziga borishga hozirlanamiz. Tirnoq mo'ylovlarga e'tibor berib, yangi kiyimlar kiyamiz va xushbo'ylanamiz. Bu haqidagi hadisni bilasizmi? Qaysi hadis ekan u? Imom Buxoriy Salmon Forsiy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir kishi juma kuni g'usl qilsa va imkon qadar poklansa, soch soqolini moylasa yoki uydagi xushbo'yliklardan o'ziga surtsa, so'ng masjidga chiqib borsa, masjidda yonma-yon o'tirgan ikki kishining orasidan o'tib, ularga ozor bermasa, so'ng nasib bo'lganicha nafl namoz o'qsa, so'ng imom gapirgan payt jim turib quloq solsa, uning o'tgan juma bilan shu kun oralig'idagi gunoh sag'iralari kechiriladi dedilar. Xuddi shunday Nusratulloh. Juma namozi uzoq yaqindan kelgan musulmonlarni jamlovchi namozdir. وبابل بلبلت جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراح وبابل بلبلت جيش الأعادي Bilasizmi, musulmonlar jumaga borishdan ko'proq nimaga qiziqishadi? Nimaga? Ko'pincha imomning qilgan maviza yu va'zlarga qiziqishadi. Ha, albatta. Bu katta ne'mat. Ko'pchilik shu qatorda biz ham shu juma da'vatlaridan hidoyat yo'lini topganmiz. Ayniqsa, har bir xalqning o'z tilida jumadan oldin aytilayotgan mavizalaridan nihoyatda ko'p musulmonlarga foyda bo'lyapti. Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. Biz ushbu muhojiratda, ya'ni hijrat va jihod yo'lida bo'lsak-da, ancha yillardan buyon mana shu juma mav'izalarining fayzini totmay qoldik-da. Alloh rahmat qilsin, shahid Abdulloh Mubin birodarimiz ham xuddi shuni aytgan edilar. Nima degan edilar? Mana hozir eshitamiz. لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد Biz المحنة Allohning rasuli Muhammad alayhissalomning hijratiga ergashib, shu sunnatni tiriltirib hijrat qilganmiz. Va mana shu hijratimiz oqibatida ba'zi narsalardan ketishlikka to'g'ri kelgan. Vatanda masalan, hamma o'z vatanida juma namozlariga borib, har haftada bir yig'ilib, bir iymonlashib ko'rib turishlik imkoni bo'ladi. Hayit namozlariga borib, ko'rishib, iymonlashishlik imkoni bo'ladi. Lekin alhamdulillah biz iymonimizni o'sha kufr mamlakatlarda saqlashlikning imkoni qiyin bo'lib qolgan edi va islomimizga mukammal amal qilib mana shu hijrat diyoridan turib butun dunyoga islomni o'rnatishlik uchun hijrat qilib chiqdik. Mana shuning oqibatida ba'zi narsalardan ketishlikka to'g'ri keldi. Hozir aytib o'tdik shu vatanlarda har jumada yig'ilib, hayitlarda yig'ilib iymonlashlik bo'lardi, lekin bu yerda bizning imkonimiz yo'q. jumalarga yig'ilsak, hayit namoziga yig'ilib iymonlashsak. Ammo bizi imkonimiz shunchalik bo'ldiki, bemalol bir o'tirib, xotirjam birodarlarning eslatmalari, birodarlarning sizlarga bo'lgan yaxshi nasihatlari va o'zi ukaxonlar va ba'zi birodarlarning chiqishlari bilan sizlarni bir xursand qilib bugungi kunimizni Allohning zikri va Allohning ibodati va xursandchilik bilan o'tkazishlik niyatda ham bir iymonlasak. To'g'ri, iymonlashuv ko'p zarur narsa. Biz ham ushbu radiomizni nima uchun qo'yapmiz? Ana shu tez-tez zanglab qolishi mumkin bo'lgan iymonlarimizni charxlab turmasak bo'lmaydi-da. Radioyimiz xizmatining asosiy sababi shu deng. Ha, yashang. Bizning Jundulloh ovozi radiomiz ham asosan birodarlarimizning iymonini o'sirish uchunda. Shuning uchun ham har kungi axborlarni kunda-kun eshitirayotganimiz yo'q. Haftada bir kun xabarlarni bilsak bo'ldi-da, to'g'rimi? Hozircha imkonimiz ham shu. Ammo asosiy maqsadimiz iymoniy oziqa olish, dinimizni o'rganish radiomiz dasturlarga e'tibor bergan kishi ham shuni ko'radi albatta. To'g'ri aytasiz. Asosan dinimizni yaxshilab o'rganishimiz kerak. hozir kufr olami odamlarni musiqasiz hayot bo'lmaydi degan tushunchaga olib borib qo'ygan. Musiqasiz radio ham eshittirishmaydi. E, televizor kanallarini aytmaysizmi? Ularni asosan ikkita fasod bosgan. Biri ochiq ayollar, ikkinchisi musiqa ovozi. qariyalarimiz bekorga televizorni dilbuzar demagan ekanlar. Har mavzuga va har holatga xos beradigan musiqalari ham alohida alohida. Ha, shu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyat bilan naql qilingan hadisda dedilar: Mening ummatimdan zinoni, ipakni, aroqni va musiqalarni halol qilib oladigan qavmlar bo'ladi. Bu haqda shunga taalluqli yana bir mashhur hadis bor. Xo'p, qanday hadis ekan u? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: Kim hidoyatga chaqirsa, unga ergashganlarning ajricha, ularning ajrlari hech qancha kamaytirilmagan holda unga beriladi. Kim zalolatga chaqirsa, unga ergashganlarning gunohicha, ularning gunohlari kamaytirilmagan holda unga da beriladi. Ha, bu haqda oyat hadislar juda ko'p. Xo'p, endi navbat nimaga? Bugungi juma dasturimizda nimalar o'rin olganini eslatib o'tmaymizmi? Tinglovchilarimiz barnomada yana nimalar borligini bilib tursalar. بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكراه Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan Oshuro kuni haqida. Bu kunda Alloh Bani Isroilni dushmanlaridan xalos etgan va Musa u kunda roza tutgan edilar. sahobalar hayotidan Sen u yerga borib tushganingda uning ahlini Allohga da'vat et. Kimki da'vatinga bo'yin egsa, uning islomini qabul qil. Qaboyilda nima gap? Qismida. Afg'oniston Taliban rahbarlari nomidan kelgan vakillar bilan uchrashuv. Imoratni mas'ullari xabar olib ketdi degan gapni joylab biz yetkazamiz. Bularning haqqiga duo qilishadi. Kutib o'tirishgan. Kavkaz Islomiy amirligi mintaqadagi namoyandalarining tashrifi. Xullas, men ummatiy fikri bilan gapirayotganiga qoyilman. Men kutmadim shunaqa gaplashamiz. Jang maydonlaridan kim amaliyot qildi, qancha o'ldi, Fauch ham, mujohidlar ham churq etmadilar. Bozordagi to'polonlar Bozorda bo'lgan ba'zi do'konlar masalasida janjal chiqqan edi. Yangi muhojirlarning yangi gaplari. Menga og'ir botdi. Og'ir botgan sababi men kimman degan shu savol o'zimga o'zim berdim. Dunyo xabarlari kabi mavzular dasturimizdan o'rin olgan. أين الميامين بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحها فينا وذكرى المجد ناغينا ألا أين الميامين بقايا أين الميامين بقايا أين الميامين Xulosa jumadan jumagacha juda ko'p gaplar, voqea va hodisalar bo'lib o'tdi. So'zni o'tgan haftada muhimroq bo'lgan voqealardan Oshiro kuni haqida boshlasak. Kechqurungi eshittirishlarimizdan birida Oshiro to'g'risida aytilgan ma'lumotlardan bir parcha keltiramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Oshiro kunida roza tutib, sahobalarni ham bu kunda rozador bo'lishga buyurishlarining sababi Imom Buxoriy tomonidan rivoyat qilingan quyidagi hadisda bayon qilinadi. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu dedilar: payg'ambar sollallohu alayhi va sallam madinaga kelganlarida yahudiylarni oshiro kunida ro'za tutayotganlarini ko'rdilar va bu qanday kun deb so'radilar ular bu yaxshi kun bu kunda Alloh bani Isroilni dushmanlaridan xalos etgan va Musa u kunda ro'za tutgan edilar rasululloh sollallohu alayhi va sallam men Musoga sizlardan ko'ra haqliroqman dedilar va bu kunda ro'za tutdilar va unda ro'za tutishga buyurdilar imom buxoriy rivoyati imom muslimning rivoyatlarida bu ulug' kun alloh unda muso va uning qavmiga najot bergan fir'avn va uning qavmini g'arq qilgan deyilgan nusratulloh endi sahobalar hayotigami navbat bo'lmasamchi utba ibn g'azvon Utba ibn G'azvonning islomda alohida o'rni bor. Umar ibn Xattob Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob tungi kuzatishlariga ko'mak bo'lishini nazarda tutib, xufton namozidan keyin picha orom olish maqsadida o'ringa cho'zildilar. Lekin xalifaning ko'zlaridagi uyqu o'chdi-yu, ketdi. Chunki chopar kelib forslar bilan bo'layotgan jangning yangi tafsilotlarini yetkazgan edi. Uning xabaridan musulmonlar qo'shini yengilay deb qolgan fors qo'shinlarini endigina tormor qilay deganida dushmanga u yer bu yerdan yordam kuchlari yetib kelayotgani va dushmanlar quvvatlarini shaylab qaytadan urushga kirayotganlari ma'lum bo'ldi. Umar radhiyallohu anhuga Ubulla shahri yengilayotgan Fors qo'shinlarini mol va jon bilan ta'minlovchi eng muhim manbalardan hisoblanadi deb xabar qilishdi. Xalifa Ubullani fath etib, uni forslarga ko'mak berishdan to'sib qo'yish uchun u yerga qo'shin jo'natishga qaror qildilar. Lekin odam yetishmasligi muammosi u kishining oldilarida ko'ndalang bo'ldi. Musulmonlarning yoshu qarisi Alloh yo'lida g'azot qilish uchun yer yuzining turli burchaklari tomon yo'lga chiqib ketgan, u kishining huzurlarida bir hovuchgina odam qolgandi, xolos. Shunda u zot o'zlarining mashhur uslublarini qo'lladilar. Bu qo'shinning kam ko'stini qo'mondonning quvvati bilan to'ldirish uslubi edi. Umar radhiyallohu anhu o'z huzurlaridagi mardlar o'qdonini titkilab, undagi har bir o'qni birma bir ko'zdan kechirib chiqa boshladilar. Nihoyat topdim, ha, topdim deb hayqirdilar. So'ngra o'zot o'rinlariga qaytayotib, mana bunday dedilar. Dar haqiqat u Badr, Uhud, Handaq va boshqa jang jadallarda tanilgan. Uning qanday mujohid ekaniga Yamoma to's to'polonlari guvoh bo'lgan. U qilichni binoyidek ishlatadi. nayzani ham bexato uradi. Yana u har ikki hijratga chiqqan, yer yuzida iymon keltirganlarning 7-chisi bo'lgan kishidir. Tong otgach, menga Utba ibn G'azvonni chaqiringlar, dedilar. Umar radhiyallohu anhu Utba ibn G'azvonga 310 dan ortiq qo'shinning tug'ini topshirar ekanlar. Imkon bo'ldi deguncha odam to'plab, ularning ketidan madad qilib jo'natishga va'da berdilar. Keyin askarlarni yo'lga kuzatdilar. kichik qo'shin safarga jo'nab ketish uchun shay bo'lgan chog'da Umar Foruq uning qo'mondoni Utba bilan xayrlasha turib bunday dedilar: "Ey Utba, men seni ubullaga jo'natyapman u dushman qal'alaridan biridir Alloh ular ustidan senga madad beradi deb umid qilaman sen u yerga borib tushganingda uning ahlini Allohga da'vat et kimki da'vatinga bo'yin egsa uning islomini qabul qil kimki islomga unamasa uning xorlik va xokisorlik bilan beradigan jizyasini ol Agar bu ish amalga oshmasa, unda imillamay gardaniga qilich sol. Ey Utba, senga topshirilgan vazifada Allohga taqvo qilgin. Nafsing seni manmansirashga undab, oxiratingni barbod qilib qo'yishidan saqlangin. Shuni bilki, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobiy bo'lding. Uzot tufayli Alloh seni xorlikdan keyin aziz, zaiflikdan kuchlik qilib qo'ydi. Nihoyat mana huquq berilgan amir va itoat etiladigan qo'mondon bo'lding. So'zlasang, senga quloq tutiladi. Buyursang, buyrug'ing bajo etiladi. Agar bular bosar tusaringni bilmay qolishingga olib bormasa va seni avrab jahannamga Alloh meni ham seni ham undan saqlasin, tortib ketmasa, juda ham ajoyib ne'matdir. Utba ibn G'azvon odamlari bilan yo'lga ravona bo'ldilar. Utbaning ahllari hamda askarlarning ahllari va opa-singillardan bo'lgan boshqa 5 ayol ham ularga hamroh bo'lib yo'lga tushdi. Nihoyat ular ubulladan ancha uzoq bo'lmagan bir qamishzorga kelib tushdilar ularda yegulik biror bir narsa yo'q edi utba ayollar uchun bayroqlar hozirlab ularni nayzalarga o'rnatdilar ayollarni qo'shin ortidan yurishga buyurib shaharga yaqinlashganimizda ortimizdan tuproq to'zitib havoni chang to'zonga to'ldiringlar dedilar ubullaga yaqinlashganlarida fors lashkari ularga ro'baro chiqdi-yu, yog'iylarning ular tomon yurish qilib kelayotganini ko'rdi. Keyin ularning ketidan xilpirab kelayotgan bayroqlarga ko'zlari tushdi. Dushmanlar ular ortidagi havoni to'ldirgan chang to'zonni ham ko'rdilar. Shunda bir-birlariga bular lashkarning oldingi bo'lakchasi xolos. Ular ortidan mo'r malaxtay qo'shin chang to'zon ko'tarib kelyapti. Biz esa ozchilikmiz, dedilar. Keyin yuraklarga g'ulg'ula tushib, qo'rquvdan adoyi tomon bo'ldilar va vazni yengil, narxi qimmat bo'lgan narsalardan qo'lga ilinganini olib, Dajla sohilida turgan kemalarga kim o'zarga mindilar u yengilgancha juftakni rostlab qoldilar. Utba bironta ham askarini yo'qotmay Ubullaga kirib keldilar. So'ngda uning atroflaridagi shahar va qishloqlarni fath etdilar. Bunda ular ko'pdan ko'p va son sanoqsiz o'ljalarni qo'lga kiritdilar. Hatto ularning askarlaridan biri Madinaga qaytganida odamlar u kishidan so'rabdilar: "Ubulladagi musulmonlarning ahvollari qalay? Asti qo'yaveringlar", debdilar u kishi. Xudo haqqi, men ularni tilla va kumushlarni idishlab o'lshayotgan hollarida qoldirib keldim. Shunda odamlar Ubulla tomon otlanishgan ekanlar. Utba ibn G'azvon lashkarlarning fath etilgan shaharlarda muqim o'rnashib qolishi ularni yengil hayotga odatlantirayotgani, ularning xulqlari shu o'lka aholisining ta'sirida o'zgarib borayotgani hamda ularning jihodni davom ettirishga bo'lgan g'ayratlari so'nayotganini ko'rib, Umar ibn Xattobga maktub yozdilar. Utba o'z maktublarida Basra shahrini bino etishga izin so'radilar va tanlangan joylarini sifatlab berdilar. Umar radhiyallohu anhu bunga izn berdilar. Utba yangi shaharni rejalab chiqdilar. Eng birinchi qurgan binolari uning katta masjidi bo'ldi. Allohu akbar, Allohu akbar. Alloh Axir u zot va ashablari masjid tufayligina Alloh yo'lida g'ozi bo'lib chiqqan edilar-ku. Axir ular masjid sababi ila Alloh dushmanlari ustidan g'alaba qozondilar-ku. Shundan keyin lashkar yer olish va uy qurishga kirishib ketdi. Lekin Utba o'zlariga uy qurmadilar. Balki chodirda yashashda davom ettilar. Buning boisi u zot ko'ngillariga bir ishni tukkan edilar. Utba radhiyallohu anhu Basradagi musulmonlarga odam o'zini yo'qotib qo'yadigan darajada mol dunyo yuzlanib kelayotganini ko'rdilar. U kishining odamlari salgina oldinroq po'stlog'i aralash qizdirib pishirilgan guruchdan mazaliroq taomni bilmas edilar. Endi bo'lsa, forslarning faluzaj, un, yog' va asaldan tayyorlanadigan shirinlik, lozinaj, mayiz aralashtirilgan g'adir-budursimon shirinlik kabi yemishlarni totib ko'rib, bularning mazasini yoqtirib qolgan edilar. U zot dunyolari dinlardan ustun kelishidan qo'rquvga tushdilar. Foni dunyoning oxiratga shikast berishidan xavotirlanib qoldilar. Shunda birodarlarni Kofa masjidiga to'plab xutba qildilar va bunday dedilar: Ey odamlar, dunyo o'zining yaqinda barham topishi va sizlar undan chiqib oxirat diyoriga ko'chib o'tishingizni e'lon qildi. Sizlar u yerga yaxshi amallaringiz bilan ko'chib o'tinglar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga qolgan 7 musulmonning biri bo'lganman. O'shanda bizning daraxt yaprog'idan bo'lak taomimiz bo'lmasdi. Hatto bundan bizning lablarimiz yara chaqa bo'lib ketgandi. Kunlarning birida men bir to'n topib oldim. Shunda Sa'd ibn Abu Waqqas ikkimiz uni ikkiga bo'lib, yarmini men, yarmini Sa'd ishton qilib kiyib oldik. Mana bugun esa bizlardan biron bir o'lkaga amir bo'lmagan hech kim qolmadi. Men o'z nazdimda buyuk, ammo Allohning nazdida esa mayda odam bo'lib qolishdan undan panoh so'rayman. Shu so'zlarni aytganlardan so'ng bir kishini noib etib tayinladilar-da, o'zlari Madinaga ravona bo'ldilar. Utba Umar Odil huzurlariga tashrif buyurganlarida valilikdan bo'shatilishlarini talab qildilar. Lekin Umar radhiyallohu anhu u kishini bo'shatmadilar. Yalinib so'rasalar ham xalifa hech unamadilar va Basraga qaytishlarini qistab turaverdilar. U zot Umarning buyrug'iga yoqtirmaygina bo'ysundilar. Tuyalariga minayotib, Allohim, meni u yerga qaytarma. Allohim, meni u yerga qaytarma deb duo qildilar. Alloh u zotning duolarini ijobat etdi. Madinadan ko'p ham uzoqlashmasdan tuyalari qoqilib ketdi. Utba tuyadan otilib tushdilar va dunyoni tark etdilar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Rahmatingdan noumidmasman. jannatlaringga ko'p havasman Yahyo aka endi navbat ha albatta endi navbat nashidaga osmonu yer barcha olam Allohniki barcha izzat hamda quvvat Allah niki Asmanı yer Erçe alem Allah niki Erçe izzet Hemde kuvvet Allah niki Bu mahlukat Allah niki Bu mevcudat Allah niki bütün hayat Allah neki Allah neki bu mahlukat Allah neki bu mevcudat Allah neki bütün hayat Allah neki Asmanı yer erçe alem Allah neki barcha izzat hamda quvvat Allohniki qadar qazo Allohniki ro'zi jazo Allohniki g'azab rizo Allohniki Allohniki qadar qazo Allohniki ceza Allah niki, جزا الله نکی غضب رضا الله نکی آسمان و yer barcha olam Allohniki barcha izzat hamda quvvat Allohniki davlati mulk niki. Daim büyük Allah niki, Xudoyim buyuk Allohniki bizga suyuk Allohniki Allohniki Davlati mulk Allohniki doim buyuk Allohniki Allah niki, Allah niki osmonu yer barcha olam Allohniki barcha izzat kuvvet Allah niki. dinu İslam Allah niki, islom Allohniki qonun nizom Allohniki mahshar Allah niki. Allah'ınki Dinu İslam Allah'ınki Kanun nizam Allah'ınki Mahşer mizan Allah'ınki Allah'ınki Asmanı yer Erce alem Allah'ınki barcha izzat hamda quvvat Allohniki osmon yer barcha olam Allohniki barcha izzat O'tgan jumadan bu jumagacha bo'lib o'tgan muhim voqealardan biri 8-Muharram yakshanba kuni O'zbekiston Islomiy harakatining amiri boshchiligidagi bir hay'at Afg'oniston Taliban rahbarlari nomidan kelgan vakillari bilan uchrashuv o'tkazdilar. خداوند با شما برکت قاری صاحب و عثمان جان خداوند استعداد زیاد با شما نصیب کنه انشاءالله امارت اسلامی ما بخلانا میگوییم که با شما دعای خصوصی کنه انشاءالله خداوند مهربان شما و خطا نباشید Biz sizlar haqlaringda amirlik nomidan xususiy duo qilamiz. Alhamdulillah siz amir sohib va mo'min sohiblar bor ekansizlar. U shahid amirlaringizning o'rni bo'sh qolmadi. وقتی که قاری صاحب وسط کرده که شما با گمان بودیم عثمانی صاحب عثمان جان امارات هم شما را به مثل قاری صاحب به چشم میبینه ولی ما پیش شما Amirlik sizni qori sohib o'rnida ko'radi. Imom momi uchish imomi tavsiye qari sahiba vasati qari sahiba e, imorat darvozan gerifta yo'qlavonch imorat uqiq nasib bo'lar vaqtiki imorat suqut shu mahbuban chashma qatib keladi ma'lumingizki afg'oniston islomiy amirligi jahon kufrining yopirilib kelishi natijasida ag'darilganda hamma jihodiy kuchlar chekinganda bizning jamoatimiz shahid ko'hda amirlik hududlarini himoya qilib oxirgi bo'lib chiqqandik. Afg'onistonga ham biz birinchilardan bo'lib qaytib kirgan edik. Oxirgi o'tgan 1 yilda bizning jamoatimiz bergan 80 atrofidagi shahidlarimizdan 70 tachasini biz faqat Afg'onistonda berdik. 5 ta fidoi amaliyotimizni ham biz Afg'oniston mintaqalarida amaliy qilganmiz. Ya'ni shunga da'vat qilamiz. O'zlarini isloh qilib, guruhlarda jang maydonida amrimol Shu bizga qilish. 2,5 soat davom etgan suhbatning so'ngida muhtaram mehmonlar bunday dedilar. Bizlar Badr bo'yi sessiyada sizlar Badr qo'shini ham 313 kishi edi. Keyin ular 500 ming kishiga yetdilar. Inshaalloh sizlar ham ko'payib ketasizlar. Mahkam bo'linglar, mustahkam bo'linglar, sobit qadam bo'linglar va Alloh siz bizga albatta o'zini fath nusratlarini berajak. ما شما Qaboilda nima gap? Qisqa satrlarda. النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا Hojilar ham hajdan qaytishdi. Qaboilning yo'llarida va ko'cha-ko'ylarida bayramona bayroqlar paydo bo'ldi. O'zbekistondagi kelin kuyov to'yida bo'ladigani kabi mashinalar ham bezatilgan. Chunki odamlar hajdan qaytishdida. Bu mintaqada hojilarning hajdan kelishlari to'y qilib kutib olinar ekan. Axir bu kishilar endi hoji sohib deyiladigan bo'lishdida. Ikki shahidimizning farzandlari oila qurishdi. Shahidimiz Ali Talha birodarimizning o'g'li bilan shahid Nurul Haq birodarimizning qizlarining to'yi bo'lib o'tdi. Harakatimizda u jumadan bu juma oralig'ida bo'lib o'tgan to'y egasi Kuyov to'ri Abdulloh Ali ukaxonimizdir. Alloh taolodan yangi qurilgan ushbu oilani islomiy oila bo'lishini hamda kelin va kuyovlarimiz ham shahid otalari kabi iymonlarida va ahdlarida sadoqatli bo'lishlarini so'rab qolamiz. Javob bo'lmadi. Karvonning tinchligi buzildi. Mirali va Mironshoh yo'lida har doimgidek yakshanba kuni karpi bo'lgan edi. Hamma yoq suv sepgandek tinch, biroq kutilmaganda portlashlar ovozi kela boshladi. 5 ta mina portladi. Vertolyotlar yordamida kun bo'yi o'liklarni tashidilar. Kim amaliyot qildi, qancha o'ldi, Pauch ham, mujohidlar ham churq etmadilar. Hech nima bo'lmagandek hayot davom etaverdi. karvonga yoki favjiga bir o'q otilsa, darhol atrofda uy buzishga tushadigan uy buzar qo'shtirnoq ichida pahlavonlar bu safar hech bir uyini buzmadilar. Atrofda uy bo'lmagani uchunmi yoki boshqa sababmi? Xullas, javob bo'lmadi. Mujohidlar ragatkasi Buni qarangki, Daburiy mintaqasidagi ansor mujohidlarimiz qurollanish poygasida orqada qolayotgan ko'rinmaydilar. Ayniqsa oxirgi ixtirolardan kofirlar ham hayratga tushib qolishdi. Mujohidlar bizga tosh ham ota boshladilar, dedilar. Asl gap ansorlarimiz kattagina qo'l bola ragatkani sinayotgan ekanlar. Ragatka ayrisiga o'xshagan bir daraxtga qalin rezinkani ikki kishi otadigan qilib yasab, havon o'qlarini uchi bilan orqalarini olib, bir nima qilishgan. Hozircha 100 va 200 metrgacha borib portlayotgan bombalar keyinchalik yana ham uzoqroq uchmoqchi ko'rinadi. Muhimi mujohidlar ixtiro qilishda ham tinmayaptilar. Bozordagi to'polonlar Bozorning eng gavjum joyida otishma bo'ldi, kimdir o'ldi. Avtomat hatto dishaka otildi, yo'llar ham yopildi. Biz esa darrov voqeani tafsilotlari bilan yaxshi xabardor bo'lgan muftiy Abu Zar birodarimizdan suhbat oldik. Abu Zar Azzom voqeani shunday tushuntirib berdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu va nusolli ala rasulihil karim. Qala Allahu ta'ala: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم برادرلر تقريبا üç ayça bo'lyapti ikkita qavmni orasida urushu janjal boshlangan bozorda bo'lgan ba'zi do'konlar masalasida janjal chiqqan edi har kimni da'vosi shuki bu meni bobolarimniki edi u ham aytadi yo'q bu meni bobolarimdan qolgan edi jamoatda yurib turgan siyosat ya'ni biz mehmon emasmiz biz muhojirmiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinada muhojir bo'la turib madinaning ichki ishlarga aralashganlar xuddi shu siyosatga amal qilib biz ham qayerda bo'lsak, imkon qadar siyosatga, ya'ni ichki muomalalarga ham aralashamiz. Bu yangilik emas. Muhojirlarning sunnati, muhojirlarning tariqalari bo'lgan har doim. Biz mehmon emasmiz albatta. Biz ham aytdik, Tahriki Taliban Pokistondan kelgan birodarlarga biz aytdikki, inshaalloh biz ham bormiz sizlar bilan shariat doirasida. rivojda emas shariat doirasida agar ish hal qilinsa rivojda bo'lsa ham shariatga qarshi rivoj bo'lmasa biz sizlar bilan bormiz ansorlar ham bizni yaxshi kutib oldi xursand bo'ldi o'zi vataniy mujohidlarga bermasdan ixtiyorini bizga u tahriki tolibon pokistonga berdi undan keyin kurum ejensida bo'lgan voqeani aytganmanki kurum ejensida ham hukumat ikkita sunni qomni urushtirib Sada bozorni o'zini ixtiyoriga ovuldi. Bugun Sada bozorga taliblar kirilmaydi. Shuni aytdim. Ya'ni sizlarga ham ziyoni bor, bizga ham ziyoni bor, ummatga ziyoni bor dedim. Muhtaram radio tinglovchi birodarlarimiz, radiongizni o'chirishga shoshmay tursangiz, juma dasturimiz yana davom etadigan. Bugun juma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishni unutmang. Ha Nusratulloh haligi yangi muhojirlarimizning yangi gaplari qani? Mana de aka, endi Abdul Boriy birodarimizga so'zni beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Opa singillar va aka ukalar. 2005-yil men O'zbekistondan hijrat qilib chiqdim Rossiyaga. Rusiyada taqriban 2010-yilgacha yashadim va bu vaqt ichida man shu Alloh rizo bo'ladigan amallarni qidirdim. Bu qiladigan ibodatlarimdan qoniqmaganim sabab e, tabliğ degan jamoatga qo'shilib, ular bilan birga da'vat qilishlikni o'zimga yaxshi deb bildim va bu amalni sevdim. Man nima uchun deganda Bunda Qur'ondan dalillar va hadislar bor edi va bunda men rohatlanib shu amalimda mustahkam yurdim taqriban 1-2 yil, 2,5 yil mobaynida. Keyin undan keyin bir birodarimizni uyiga mehmon bo'lib borgandim. Shu birodarim uyida Tohir rahimahullohni disklaridan murojaat degan mavzularni eshitib, avvalo menga yoqmadi. Buni sababi men tabliğ jamoatda yurganim uchun bu jihod qiladigan birodarlarni qiladigan amallarni unchalik ham xush ko'rmasdim sabab bu haqda menga hech kim yetkazmagan va o'zim qur'ondan intilib qidirmaganman va hadis ham faqat hadis jihod nafs bilan jihod qilishni bilganman keyin shunda hamma ko'rib turgan vaqtida man ko'rmadimu uxladim ishdan charchab kelganim bu voqea rusiyada bo'lyapti moskva shahrida keyin ertasi kuni yana bir qaraychi nima deyapti ekan bu inson va menga qiziqrog'i u joyda bir insonlarni musla qilinganlari ham bor edi ozmuncha fragmentlar shu narsalar qiziqtirgan ko'proq keyin qarab turganimda bu inson tohir rahimahulloh ancha muncha so'zlarni gapirdi va bu insonni gapirgan gaplari manga og'ir botdi og'ir botgan sababi man kimman degan shu savol o'zimga o'zim berdim va bu insonni bu birinchisimasida keyin yana yangilar chiqdi ularni eshitgandan keyin o'zimga shunaqa savol berdimki va o'zimga qat'iy turdimki toki shu insonlar qiladigan amalni man qilmas ekanman o'zimni musulmon deb atashlikka haqqim yo'q dedim keyin undan keyin yana alloh azza va manga ochiq oydin qilib o'shanday o'sha aqidada yurgan shuni dinni g'amida ummatni g'amida yuradigan birodarlarni olloh ro'baro qildi manga va undan tashqari said bo'ryatskiy rahimahullohning darslarini ham eshitib u kishi ham ustozim deb bilaman avvalo tohir rahimahullohda keyin said bo'ryatskiy deb ustozim deb bilaman shu insonlar mana shu hijrat yo'liga shularni da'vati bilan Allohning rahmati bilan shu yo'lga chiqib keldim alhamdulillah hijrat qilish mana juda ham oson bo'lgan bir ikki yil g'am qilib yurgan bo'lsam yo'l topolmay qanday qilib Kavkaz borsam Kavkaz osonroq menga deb Э, bu joylarni o'zimga bir afsona deb bilardim xurason tog'larini allohga oson ekan shunaqa oson yetkazib qo'ydiki uyingizga bir mehmon kelsa mehmoningizni oldiga bir podnosda biron nima yegulik olib borasiz asrab avaylab alloh azza va jalla alhamdulillah mana undan ham oson qilib yetkazdi allohga buyoqda shukur va kelishimdan oldin bir bir hafta taqriban oldin internetda moskvada bir inson bilan bog'langandim madinada shunda u menga da'vat qilganki san э, borib э, o'zbekiston islomiy harakatiga qo'shilma ularda ko'p fitnalar bor u yoq bu yoq deb o'sha madinadan turib menga da'vat qilgan san borginda odilga qarab endi u yoshi kattaroq odam ekan usmon odil rahmaullohni odil deb aytyapti menga shunda aytginki man uyg'urman uyg'ur jamoatiga ketaman uyg'ur ekansan man aytdim man qavmga boradiganim yo'q man ollohni dinini oliy qilish uchun boryapman Allah'ın uzu o'zi ko'rsatadi. Shu kelishimda Allohdan yalindim, so'radim, Allohim meni borgandan keyin meni afsus qilguvchilardan qilmagin. Keldim, ko'rdim alhamdulillah. Mashallah, shariatni ham ko'rdim. Bular bu jamoat shariatni ijro etishlarini ham ko'rdim alhamdulillah. Va bundan ta'sirot manda alhamdulillah shunaqa ta'sirot bo'ldiki, juda yaxshi ham, yaxshi ta'sirot. bir yomon ish qanaqa ko'rganim yo'q. bularni e, olib borish bu jamoatda yashash tarzlari faqat Qur'on va hadis. Nizom Qur'on. Bu o'zimga aytib yurardim. Manga o'sha kufr hukumat yo birontasi biron nima deydigan bo'lsa, bo'yin so'nmaysanmi kodeksga deganda, mani kodeksim Qur'on. Mani instruksiyam Qur'on. Keldim shu narsani ko'rdim alhamdulillah. Alloh mehribon zot sobit qadam qilsin endi bu yo'g'ida. mandan keyin keladigan birodarlarimga Alloh azza va jalla o'zi yo'ldosh bo'lsin inshaalloh Alloh shu sobit qadam qilsin u yoqdan inshaalloh Allohning o'zi ko'rsataveradi qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir qoldi, kimdir oldi yuking ko'tarishi bor qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi siz aziz birodarlarga yetkazmoqchi bo'lgan xush xabarlarimizdan yana biri o'tgan haftada bo'lib o'tgan voqealardan chorshanba kuni 11-muharramda ushbu Qavqoz islomiy amirligining mintaqadagi vakillari bizning jamoatimizning rahbarlari bilan iliq suhbatlar o'tkazdilar. Ushbu Kavkazlik mujohid birodarlar bilan uchrashishga biz kaminaga ham muvaffaq bo'ldi. Ular o'rinlaridan turib, bu jamoatning bunday bir oqsoqollari ham bor ekan deb turib, hurmat bilan ko'rishib, nihoyatda iliq samimiy so'zlar bilan bizga o'zlarini salomlarini yetkazdilar va biz orqali jamoatning yoshi ulug' kishilarimizga va tamomi jamoat ahliga yanada biz orqali ham o'z salomlarini yetkazdilar. فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياح jahonda nima gap qisqa satrlarda كالسيل كالريح كالموج غزارة كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يطلبها كبابيل تخرق بالرعب جدارة أنف الإذلال وقام ينسج بالعز فخارا har doimgidek biz musulmonlarni quvontiradigan xush xabar bilan boshlamoqchimiz afg'oniston Lugar viloyati Tolib birodarlarimiz tomonidan juda katta fidoilik amaliyot sodir bo'ldi. Fidoilardan biri payt poylab imkoniyat bo'lishi bilanoq 14 tonnali portlovchi modda ortilgan og'ir yukli mashinada AQSh bosqinchi qo'shinlari qarorgohiga urib kirgan. Natijada shiddatli portlash ro'y berdi. Toliblarning aytishi bo'yicha uzoq yillar davomida bunday qattiq portlash kuzatilmagan. Portlash o'ta kuchli bo'lganidan uning ovozi hatto Qobul viloyati hududlarigacha eshitilgan. Kemp esa deyarli tekis bo'lib qolgan. Norasmiy xabarlarga ko'ra, 20 ga yaqin Allohni dushmani o'lib, 70 ga yaqini yarador bo'lgan. Yaradorlarning ko'p qismi o'ta og'ir ahvolda. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Birodarlarimizga kufurga qarshi yana ham shiddatli janglarni va Allohning nusratini tilab qolamiz. Alloh mu'minlarga fath va nusratlarini bersin. Bu kufir askarlarini esa vataniga birontasini tirik qoldirmasdan faqat o'liga chiqib ketishini yaratgan Robbimizdan so'rab qolamiz. Afg'oniston jabhasidan olingan xabarlarimizni davom ettiramiz. Bu haftada amaliyotlar juda ko'p bo'lib, ayrimlari bilan sizlarni tanishtirsak. yana Lugar viloyati mujohidlar tomonidan AQSh askarlariga qarshi qilingan hujum natijasida 5 ta do'zax ahli o'ldirilgan. 2-dekabr Afg'onistonning Nuriston viloyatida yuzlab toliblar tomonidan Chatrol mintaqasining ikkita chegara postiga hujum bo'ldi. Ishtirokchilarning aytishi bo'yicha juda shiddatli hujum bo'lgan. O'liklar soni ham ko'p, har ikkala post ham mukammal olingan. Afg'oniston Vardak viloyatida bir tank minaga tushirilish oqibatida ichidagi 4 ta kofir gumdon bo'lgan. Kobul Muroxon mavzesida shiyalar Ashura kunini nishonlayotgan bir paytda faqat shiyalarni va ularning ulamolarini o'ldiradigan lashkari jangi olamiy degan guruh tomonidan mashinada fidoi amaliyoti bo'ldi. ushbu fidoi o'zi bilan 60 tadan ko'proq mushriklarni olib ketib, 200 ga yaqinini yarador etgan. Bu amaliyotni o'tkazgan mujohidlarni BMT ham, NATO ham qoralab, bunday qonli fojia Afg'onistonda amirlik qulatilgandan beri kuzatilmagan dedilar. Bu xunuk xabarni aslida esa musulmonlar uchun quvonchli xabarni eshitgandan keyin kayf safo qilib o'tirgan Karzay Almaniyadagi ziyofatini va Angliyaga mo'ljallagan muhim safarini tashlab, tezda ortiga qaytib, Shia birodarlariga chuqur hamdardlik bildirishga majbur bo'lgan. Kunarda afg'on kufr qo'shiniga hujum qilingan, talofati aytilmagan. Qandahorda bir zirhli mashina portlatilgan, 7 afg'on kufr askari nobud bo'lgan. Yana Qandahor yo'l chetiga qo'yilgan minadan ikkita Afg'oniston kufr askari yaralangan. Hilmanda Musakala mavzesida bir tank portlagan, 4 ta AQSh askari o'lgan. Mozori Sharifda maqbara oldida mototsiklda amalga oshirilgan fidoi amaliyot natijasida 4 ta afg'on kufr askari asfala sofilinga jo'natilgan. Endi Pokistondan olingan xabarlar bilan tanishing. Germaniyada 5-dekabrda Bonn shahrida navbatdagi butun jahon kufr yig'ilishi bo'lib o'tdi. Undan ko'zlangan asosiy maqsad Afg'oniston kufr hukumatining 2014-yildan keyin ham mavjud bo'la olishi chora-tadbirlarini ishlab chiqish edi. Bu yig'ilishda 85 kufr davlati va bir nechta xalqaro tashkilotlar qatnashdilar. Pokiston esa katta og'alardan arzlaganidan ushbu majlisga bormadi. O'tgan haftada Pokiston mudofaa vaziri Kayyoni agar AQSh va NATO tomonidan Pokistonga yana hujum bo'lsa, mamlakatning jamiki qurolli kuchlari yuqoridan biror bir buyruqni kutib o'tirmasdan imkonlaridagi bor quvvatlari bilan darhol javob berishlarini buyurdi. AQShning o'tgan hujumlarida Pokiston havo kuchlari javob qaytarmagani uchun Kayyoni ularga tanbeh berdi. Bundan tashqari, Yuz bergan voqeada Pokiston eng oliy rahbariyatining yana bir nozik joyi ochilib qoldi-yu. Ostra jurnalining bildirishicha, bir amerikalik harbiy shunday dedi: "Bizga bu izinni Pokiston hukumatining o'zi berib, uraveringlar. U yerda favj yo'q" dedi. Shu sababli urdik. biz o'zimizcha qilmadik bu ishni deya so'zini yakunladi. Allohu akbar. Bu kelishmovchiliklar qizigandan qiziyapti. Shuncha bo'lib o'tgan ishlardan so'ng va Pokiston hukmdorining AQSh qo'shiniga Pokiston favjiga bosim o'tkazishlarini so'rab yuborgan maxfiy xati fosh bo'lib ketgach, haqiqatan ham AQShning favjga hujumi yuz bergandan keyin Pokiston rahbari Zardori yurak xurujiga uchrab, tezda Dubayga davolanish uchun uchib ketgan. Bannuda Pokiston favji Karpi vaqtida xalqqa o'q yog'dirib, aholidan o'lganlar bo'lganidan keyin xalq qo'zg'olon ko'targan va yo'llarini to'sib, endi Karpiga yo'l qo'ymasliklarini da'vo qilganlar. Yana Pokistonning Kurama qabilasida yo'lga qo'yilgan mina portlashi oqibatida bir favji o'lgan deb xabar tarqatdi hukumat mulozimlari. Bundan tashqari, u yerda bo'lgan amaliyotda Kayoniyning yana ikki askari o'lgan. Kohot mintaqasida kufrni navbatdagi majlisiga navbatdagi raketa uchib kelgan va bir polis o'lib, 7 tasi og'ir yarador bo'lgan. Pokistonning Qaboil mintaqasining Sangu mavzesida kempga havon o'qi uchib kelgan. Hukumatning aytishi bo'yicha ikkita askar yarador emish. Yana Alloh biluvchiroq. Jahon kufrining markazi Washingtonda olomon yig'ilib namoyishga chiqqan. Bu yerda ishsizlar soni 13 millionga yetgan. Endi birodarlarimiz diqqatiga alhamdulillah mana Qozog'istonda ham mujohidlar chiqib jihodiy amaliyotlar avj olayotganining navbatdagi xabarini yetkazmoqchimiz. Chunonchi Olmaotada maxsus xizmatlar guruhiga qarshi mujohidlar hujum o'tkazib, kufr askarlarini qatl etganlar. Eslatib o'tamiz, Bundan oldingi jihodiy amaliyot Qozog'istonda 8-noyabrda bo'lgan edi. O'shanda qozoq kufr askaridan ikkitasi o'lgan edi. O'zbekiston Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida chiroq yo'qligidan 20 dan oshiq qishloq aholisi ko'tarilgan va hukumatga ultimatum qo'ygan. Agar 15-dekabrgacha talablar qondirilmasa, bundan da ko'proq xalqni yig'amiz deb qo'rqitishgan. Bu o'zbegimni dardini qarang. Birgina chiroq uchini. Qachon g'amimiz Alloh va Rasulining dini uchun bo'ladi? Qachon uyg'onamiz? Qachon? Shu qachon degan so'zlar qachon boshlanadi? Iroqda Ashura kuni shialar yig'ilishida mashinada fidoi amaliyoti bo'lib, 30 ga yaqin shia o'lgan, 80 dan ziyodi yaralangan. Portlash vaqti mu'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anha va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ashoblarini shiyalar so'kayotgan paytga to'g'ri kelgan. Allohu akbar va lillahil hamd. كسبايا النار تراه مغوار يصنع غارا ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا shu bilan jumadan jumagacha deya nomlangan bugungi dasturimiz ham nihoyasiga yetdi alloh subhanahu va taoladan ushbu juma kunimizga barakotlar so'rab qolamiz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدام كالريح غزارة كالليل شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يطلبها كبابيل تخرق بالرعب جدارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارة كغريد سئم دجاه وما مضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبهو جبارا ضار كالسيل كالريح كالموج غزارا عادم كالخير كالليل